mena gurtai mena gurtai anon echuntes tuto e o cesan tasque we epitesentes hoido porein kaide pote aposanontos autu a poco pu e kdeirantes auton e tu dermatos tympana kateskewasan kai tuto is heteron de autois menagurton apantesanton, zanton, cae punzamenon auton pu eie ho onos, efasan, teth necenae men auton, plegas de tosautas lambanein, hosa pote u de sdon hupeminen. Hu tocaeton oeceton henioi, cae per tes duleias afeimenoi, ton dulicon archon uc appallatontai